तॾहिं उहो सुलेमान खे सम्झायोसूं ऐं हर हिक खे हिकमत ऐं इल्मु ॾिनोसूं ऐं दाऊद खे जबल ऐं पखी ताबे करे ॾिनासूं जो साणस तस्वीर चवंदा हुआ ऐं असीं ईअं करण वारा हुआसूं